ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mwahisemo hadiyo isanganiro ikiganiro mwacumbise ni ahiwanyu iwanyu havugwa amaki ni ikiganiro mumenyereye gukurikira iminsi yose kuwa mbere nk'aya mango inimero muduhamagara ko ni za zindi nyine muratanguza irindwi na gatandatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu murashaka kutwakura kandi kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo ine na gatatu irindwi na gatanu canke mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri kuri mikoro ni francine ndeho ku mu buhinga bw'ibyuma ni François kimana nkaba ndabahaye ikaze munywanyi wa mbere ku telefone ntiziriko ziraborohereza alo alo alo alo alo mwiriwe menyesha makuru yo kwitanga mahoro cyane ni sawa amahoro menyesha makuru yo kwitangana amahoro amahoro amahoro cyane tumeze neza tumeze neza kweri muri komere Erike mu kayongozi mu zero Erike ni sawa mumeze neza yego neza kweri ntangora aho ni byiza cyane ni byiza rwose murafise amakuru tutamenye yego harimo amakuru twagomba kubashyikiriza yego rero turafise ikiraro kiva aha muri ya kayongozi kibandanya ku mugwa mukuru wa komine bweru ahantu bita ku nyamarebe yego basaba rero nk'ababijejwe nka leta ko yodufashe ikadushyiramo ukuboko bakakidusanura mhm. bakakidukorera kubera hateza bene gihugu nacyo ngo dushobore dushyizemo amaboko kimeze gute kimeze gute icyo kiraro icyo kiraro ni ukuvuga ni ukuvuga cyarakitse kubera imvura nyinshi iherutse kugwa mm. none rero kimaze gukoroka ubu nk'imodoka zahora ziva ku mugwa mukuru wa komine cyangwa ziva ku mugwa mukuru wa butego wa komine butezi mhm. zijya nk'umubwiherero ubu egome ndakumva rero twasaba nta modoki tuhura ubu nta modoka ihaca oya nta modoka ihaca n'imoto mbere n'imoto mbere ntizirengana kubera n'imoto n'uwikinga n'uwikinga arinda kubyikorera kubera icyaracitse rwose none musitanteri aca hehe musitanteri mu kurengana aca hehe cyangwa zone mu kurengana mu mu rusengo kwera mugabo barakibonye ko cyakorotse barabibonye kwera ahubwo bari kudufasha kwera bakarabye ne bokidure sayira kweri kubera nta munyagihugu bazira mu kuboko ngo bishobora kwera usanga baramaze gutera kamo abo hejuru babafashe mwakoze murakoze ko mu ijambo kwisanga mugira umugisha yego mugira umugoroba mwiza yego Alo. Mahoro mahoro. Yambu. Asa muriko murabaganira mwanyu wa radio Tanganyika. Yego. Obita niko bayaga ku mutumba w'Inyabucuku muri komine Buhinyuza. Niko bayaga. Ega bese kamaze gukatagira ka e, kaburimbi. Mm, kaburimbi. Yego. Ni sawa. yego ni sawa mm, hiyo mumeze neza aho ni byiza cyane amakuru tutamenye n'aya amakuru mutamenye mm-hmm. n'ay'ibijyanye n'amafaranga y'amasiringi abantu bamaze gutagaza urabona nk'uko bimeze ibibera ku mm. abo ntabwo baragenda gutagaza ariko ukuntu umuntu avuga ukuntu agasafimbira habuze tanzaniya yego agiye rero ugasimbye akadukorera mhm. amaze gushyika rero ngaha muzakirehe n'ahandi hirya honyine ku mupaka mhm. usanga barimo baramuha udufaranga tw'ibika n'iki bande abatanzaniya abavunjayi ah bariko baramuvunjira eee eh. bamuhaye ntica ntikize gute baramuzimba cyangwa niyo basanga ariko aravunjwa ko usanga ibiciro barimo baramuha atari ikintu eh. bamuha make dore tugasaba leta ko mm. yoraba ikashyiraho ayo mazu y'amavunjiro nyine ku buryo aya leta ku buryo n'umufadasa avuye mm-hmm. agira umugambi yishyura avuga ati aha nyine bambe amafaranga bimwe n'amatike none ni abantu bamwe babavunjira ni umwe cyangwa murashaka kujya kubatandukanye ni mwene bajya abantu n'abandi nyine bakura usanga ari bajya abantu banyakundereza mu mufuko ntego cyane bako za leta zitanga none bose baca bavunja kumwe bose baca bayavunja cyo kimwe eee kubera baje nibo abantu abarundi muri tanzania bagasohoka avuga ati abantu hari ahandi bahafite kuyatsinda kuko barimo barataha ubwo mm. rero tugasohoka n'uko cyangwa imbona leta hari ukuntu leta yerekana igasiba uburenganzira n'abantu bose mm. ku buryo je nama mbona rero nk'abantu usanga bafite amadolari bakuye kuri kopete cyangwa kuri kompiyuta babaha amafaranga mm. barabe mbere n'ayo mashinga batanga ubwo burenganzira kugira kwinjira tanzaniya ayahajyane yinjire mu burundi azogende kuyavunjisha muri polisi cyangwa muri komite ya bimenyereye sawa murakoze yego kabisa icyo kintu leta hamwe kudushyikira ngo bikorwe sawa yego erice mu karengozi sinakumvise nta wundi nawe uraguruka nawe ariko arakumva nawe ngaho yego eh, ah, mwavuye murongo sawa umugoroba mwiza yego mugire mwiza ntazikanganiye sawa sawa alo eh amahoro Francine yambu yambu yambu ni sawa emwe ni sawa bukebuke eh kubera iki bukebuke sawa bukebuke kabisa habaye iki tro cyase cyase yes eh, uherereye mbegurinde jewe mu mwanya umwanya ndiko ndataha n'amaguru ndi ndiro kuri radidoro witwa nde mabuji e eh, mabuje uriko utaha n'amaguru reka reka reka reka emwe eh, imodoka yiwanje ndayizize mu nyakabiga eh emwe eh, ndabizi kabisa nce ntaha mm uriko ugira agasiporo rero mu gutaha yego hama mhm igitoro cyase kabisa cyane mm. cyane mhm amazuru mhm ntibagerageze ntibagerageze kweri abenegihugu turarushe kweri none habuze amazutu gusa cyane na esanse irabuze nta esanse byose eee eh, eh. eh, amazutu nayo mhm. amazutu nayo nakayobera abahinga amakwasiteri yose yarahagaze genda hajya hajya hawe isoko nkuru ya bujumbura mm. urabe urabe abantu bahari ubu babihebye bose bari ko bitarira n'amaguru nahabonye hari imirongo abantu baratonze batangura gutonda saa mbiri z'igitondo jeni nirirwa hajya mm. saa mbiri z'igitondo niho batangura gutonda mm. kuva uriko urava ino za mutakura eka amakaritsiye yose mm. usanga abantu bariko batonda ku kazi n'amaguru yego kabisa nibarabe babijejwe barabe barabe kabisa barabe kuko eme ni ukuri si sawa mabuji baravyumva yego kandi barabe ikintu ikintu kinini ikintu cyembo nabo bokora mm-hmm. abantu babishoboye kuzana igitoro mm. bose ntibabareke kabisa kugira ngo igitoro cyinjire iga leta irafite ukuri kiritunganya yego ntibagerageze kabisa kuko abenegihugu turarushe kandi nabonye n'isuka hari n'isuka rihatanguye usanga ku madepo y'abantu usanga mirongo ari myinshi mirongo iriho mugabo iraboneka yego nka munyakabiga namye mbona eh, banigana rwose ntiworaba eh. yego sawa mabuji mugoroba mwiza ndamukirize uwo ari mu nda bw'ibyo yitwa francois akimana batazira musahuza eh, na cyane cyane ntiwihirambira sawa eh, hari witwa terasi ngaho cape town nawe ndazi mu kanya agomba telefone reka niya telefone ndaza kumwakira sawa sawa mukiri icyo sawa alo alo alo wi ni sawa ni sawa nawe yego ni sawa muri bande niyo ngabire niyo ngabire uri mu rutana niyo ngabire uhagaze gute wewe ko biguma bicika tutumvikana ah mpinga kayove ni sawa sindiko ndakumva neza ariko halo halo isawa amahoro turashima muri bande manuel musiritoga sharugo manuel ni sawa mm hiyo havugwa make amakuru avugwa iniwacu ni ntayo ari n'ahandi bitoro n'amabanga bitoro byabuze kwiyunguruza bisigaye ari umuzi w'ibuye yego mm. byasaba babijejwe kabisa bakora iyo bwamye ko iyi ngorane yohaba iyo mbega mwiyunguruza gute amakinga amakinga arakora ibyo ashoboye ariko urumva ko bitokwira ko akwira abashaka kwiyunguruza bose mm. eh, byataba igitoro kabisa kiboneke noneho hahora habura esansi gusa none n'amazu tuyabuze nk'uno munsi hariho amabanki amwe amwe na cyane cyane nko kuri koperi mm. abantu biriwe batonze habuze igitoro kuko n'umuyaga cyo muri muri gurupe yego mm. kuko nk'umuyaga nkuba wari wacitse ahantu nashyitse nagiye nshyika mm. byasaba iyo umuyaga nkuba ucitse ko baca bikora ku moteri nayo ikaba inwa amaduta nayo akaba atayariho atayariho ingorane kabisa hama iyindi nkuru mhm. n'ubu n'ubu cya kibazo kijyanye nipama tugira dutere n'ibyo twateye twagurishije turaronka amafaranga n'ubu amaso yaheze mu nzu ariko bavuze yuko ikibazo cyanyu kiriko kirava mu nzira kiriko kirigwa kijya gihera niko babivuga hama tukabirorera ntibibe none tuguma twifuza uko nyene none gashama mwarabitubwiye kandi ko hama n'ababijejwe baravuze yuko vuba ikibazo kiva mu nzira no kurindira kurindira nyene ariko urumva ntitwore haguma twenyegetsa oya ivyo vyovyo ni ukuguma munasaba abo ababegereye bagume bababariza babishuriza ego ego nta miyindi nkuru ni n'inkuru ijyanye n'iri barabara rya erensenke mhm. yewe aho mperereye ku mutumba wa ruhagarika kabisa nta madodame bahasize mm. nk'uno munsi hari ingorane yabaye imana yakinze mhm. hari imodoka izi zitwara isima ya buseko mm. yari kwimanuka igana ku ikomine i buganda urahabona mm. hama hacaba iporopogisi yariko yayidubuye mhm. yidubuye igeze imbere haba ahantu hari ibinogo mm. iyo poropogisi ishaka gufata ifire ino nayo yikoreye isima iba ifite umwendo munini mm. ariko umushoferi yakoze ibintu bikora inka yari kuyigonga iyo poropogisi yarimwe abantu ariko akayemera kuyahura mu ishyamba n'ubu iyo modoka iraye mu ishyamba n'isima biraranyemo mm. ariko ayo n'amasanganya yo mu ibarabara arashika arashika ariko iyo haba hari nk'amadodame ndabye umutumba wose baruhagarika iyo bawuha amadodame nk'ibyo ntibyari kuba kuko n'uwo yadubuye ntiyari kudubura nk'uko yadubuye kugira ngo bagere imbere uno nawe ari inyuma mm. yiwe atabura uko iyo mubisa yego mm. byasaba kabisa nimba byoshoboka umutumba baruhagarika ndabye hose y'ibarabara rya Irene Senkeri mva mhm. ahakeneye amadodame barayasizeho mugabo ku mutumba baruhagarika ntayo bazi sawa sawa ababijejwe bariko baravyumva murakoze sawa umugoroba mwiza wese mhm. Allo? Allo? Oui. Ego Apollo ndakumva. Oya, Apollo ni siwe ari kuri mikro urabeshi ntiwakurikiye ikiganiro hova kigitango. None ninde? Je nitwa Francine. Yo kubwayo. Eh ntiwumva ko wabitoye. Mugamwese muri bamwe mukorera ishira hamwe rimwe. Eh ivyo vyovyo. Ego Ni sawa. Ego ni buke buke. Ninde tuvugana? Intwaro inyabihanga niyo ngabarigisi. Alex inyabihanga ni sawa. yego yego ni buke hmm. yego byifashe gute hiya wapi biguma bihuragurana ubukene mugabo kubera turi muri leta mvyeyi tugaragaza kwihangana nta kumwe eh, none ushoboye kwihangana ntiwumva ko ari sawa none wari nawe wifatafata mugabo bigataba bikanga hmm, mwe bimeze gute ibyo byanse n'ibiki bimeze gute wumva ni nyine bugaragara busanzwe hmm. eh. none muca iki kugira mwikenure kubera hmm. umuntu agerageza kwiteza imbere mugabo kubera ibintu bikennye kubera amafaranga naho urabona ibintu bizinze urumva ntacyo umuntu aheza ngo yakoreshe mugo uyafise urayafite amagabo ukaba uca uyakoresha ubu urica ukoresha amafaranga uyafise mu minwe ga alex n'ukuri kubwiye kubera ibintu biba bizinze usanga atari karakumarira uca uzuragura bike bike kuko urumva hari abo usanga nabo badafise ayo mafaranga ariko we kose n'utwo duke uca uko ucugura ibijyanye nayo ufise yego yego nibyo aho ni sawa mbwa rero mhm. amakuru agomba kugushyikiriza mhm. namakuru ajyanye n'imodoka zagonganye hegereje ku mugoroba aho mugabo nuko twagerageje guca ku mirongo y'ubutabazi mhm. umuntu akabura ikintu kimwitaba mwabuze amarezo cyane oya amarezo yarabonetse umuntu yaterefona imbere y'amatelefone yabo agasonda mugabo kwitaba wapi mwatelefona nde nkaho oya bijya mirongo nyine usanzwe y'ubutabazi muri mwaro oya twe twapfa guhitishamo mugabo ikivuga no ko aba ari mirongo y'ubutabazi eh, none mu abo bantu mwatelefonye n'abakoreraho iyo mu ntara oya mwajya amashyirahamwe nyine makuru makuru mm. none ngaho mu micungararo ntabafashije ni abafashije kimwe gusa imodoka zimaze kugongana bamwe bagapfa abandi bagakomereka imodoka zimwe zimwe zirengana n'izo zahavuye zitungana abanyagihugu namwe mwafashije iki abanyagihugu twumva twakura iki hari ugutera nyine umuntu ashyira muri nyamamodoka amamodoka nayo asomba ajyana mu kibumba hmm. eh. ariko namwe mwarakoze rega ni gutyo gufashanya nuko oya mugabo eh, eh, haje bajya nabo baba babigenewe nabo bakahatebukira kuko na bamwe bamwe mu bapfuye ntibari gupfa iyo banyaruka akazi hmm, usanga ariko ngira nabo bafise ibibazo byo kwiyungurutsa mbaga urumva nabo umuntu agatelefona bagasaba bita bakavuga ibintu byaguraniye ngaha mu mwe mwabuze umuntu abitaba yego yego ariko hari aho bishikangira umuntu akaba afatiriwe n'utundi tuntu nabo n'abantu Ewa nito nagira ni bimwe ngoma ndakubwira umuntu ashaka kwihangana. Hmm. Yego yego. Sawa Alex. Ego indi nkuru mhm niyo umutwa wo kumutumba magamba yari yarazimiye mhm mwarayemo umutoye ba mwarayemo umutoye oya urumva yazimiye kuwa gatanu w'ibihezi mhm mugabo rero yagaragaye mu ruzi waga yarapfuye mugabo amakuru yo kwizera umuntu ariko aratohoza yerekana yuko boba bamwishe ari kwiba ku mutumba gasenyi muri komine nyarusange rero bacamuta mu ruzi mm. none umuntu oh. mwatoye ari kiziga ibyo by'uko yari kwiba mwabikuye ibyo yuko yari kwiba mm. buga hari ikintu kitamenyekana rwanda munyamakuru mwe mm. ko mushobora gutohoza inkuru naho zoba ziri kuri metero igana mu kuzimu mukazitohoza mukabimenya uyu none mwebwe amatohoza mwayahejeje amatohoza mm. none umuntu yazimiye kuva ku gatanu w'inzu heza kugeza ku wa gatanu kugeza kuri uno munsi wumva umuntu iyo atarayoberwa uko byagenze none gasha kuzimira no gutogwa ikiziga hama no kumenya ibyo yarimwo ibyo byose mwabibwiwe nande ayo makuru yo kwizera muyakura noneho mhm. bamwe mu bo byajyanye kwiba nibo bagarutse muhira kubaza rero babajije umugore wa tisi rero umwe mu bo bajyanye kwiba baramubwira ati akahora baratora urwembe wiharangura mm. uwo yaranje arahaye ko bari kumwe kwiba hama muca mu mukozi oya oya namakuru yavuzwe n'umugore wiwe mm yeah. muraraba neza muraraba neza ko ari iyo ntimuhave mwihuta kwemeza ibintu oya nta kuraba neza hajya agapfuye kabazwa ivu nta bintu kabazwa ivu mugabo ayo makuru yandi rero acaza yemeza n'icamwishe n'ibiki niyo yo kwitondera amakuru n'umugore wiwe arayemeza hmm, sawa yego yego mm, mugoroba mwiza nawe mm. halo ndakumva ni sawa amahoro agatelefone kawe karasuma karababaza mu matwi buke buke mm, ariko sibyo ndabyumva byumva n'umwe na genda ubu biri ko biragenda neza ndatanguye kumva ni sawa amahoro muri bande yuvinari mu rutana igihara yuvinari gute ni sawa mm. igihari umuringa muri aho murakomeye yego turaho mm. dufite ikibazo mm. usanga gifata nk'uburundi bwose kimwe kijyanye n'ibitoro ibitoro ibitoro ni mm. uburundi bwose urabivuze yego rero rero ndi ngaha rero nk'utanga imbuto ndimo ndavuga ni nyirincyubahiro umukuru w'igihugu ntarabe arekurira abagwiza atunga basahande mu bindi bihugu ibitoro babizi babikura ni ukuvuga barafite amakontineri burya rega abagwiza atunga yego abantu nk'uburenganzira ahantu ku mugaragaro bareke kudafondera barangura mu ishyirahamwe nka regidezo na jeneretafe n'amatara ndetse ngo cyane nka mwembe bamenyesha amakuru amaze dutorezo iki kibazo twumvise muri bibiri na cumi n'umunani ko muri komine giharo bigeze gutora ahantu hoba hari igitoro muri komine giharo hagati ya zone gakungu na zone giharo hariyo igitoro yego ntuzi ko hagiye n'abakungu bakabayo barabaza aho kivoma baraza kivoma icyo gitoro cyo hiyo none oya bariko baragerageza natwe nawe twabyiringura ariko ntiturumviriza iyo byateye bitazabana byabuze bw'imuzongane oya usanga atacu basanze yo kwari ukubesha none iyo basanga y'igitoro tuba turi ko turagikena muratora utohoreze mwumve ko bari bwabuze ku nyamagonzi hagati ya zone gatungu na zone bwihari uwo mutumba wowe uri ku igitoro nk'uburi kwiki hariyo abazungu sinzi uko bapfuye hose kubibaza Eh, none babayo bonyine nibo baza baravoma icyo gitoro abahungu bariko barahingura nta wuzi ivyo bariko kuko bari bazikiye ntawajayo indani mu rupangu rwabo basa hari ico kimenyetso c'ivyo bitoro bari babayo nk'ababayo nyene yego hmm. rero tuzobandanye tubitohoza yego ngira ngo tudufasha usanga turaronse igitoro abona rero tuzaba tuburi nyene dufise akanzu nitwo hmm. atayiteraganira wese sawa eh. murakoze alo ni sawa eh, ni sawa furasine eh, yego umeze neza ndabona twe tumeze neza yego turi tuvugana n'andi ah, ni butoyi tuma munywanyi wa radiyo isanganiro nari nakumvise kwa kugira ndabe ko ntihenze nawe kabisa uramaze kumenya <laughs> ijwi ryawe ndamaze kurimenyera Ah ni sawa kabisa n'imirambire kuri radiyo usanga yegura kodze ni gute mwebwe yego eh, kabisa mukomeza gutega iteka murakoze cyane n'ubushimwe bwinshi bwinshi muramuburonka none n'ubu mwarayimutewe iteka ni murambe wari tuzoguma turonka n'ubundi ego hanyuma mhm. njyewe nta makuru maremare mfite ariko mugabo burya twebwe turabangamiwe no kubona inoti z'amajana atanu kabisa ngaha aha muri komine nyabitsinda muri iyi ntara ya kumoso ngambe mm. ya ruyigiri <laughs> nyabitsinda nta noti z'amajana atanu mufise cyangwa muse nyinshi inoti z'amajana atanu virema ziratugora n'inoti z'ijana izo noti ziragoye imbere uranashobora no kutadandaza cyangwa icyo urimo urakora ntikigende neza twe turabamekanishe mm. mucamubura uburayi turabura iyo dusubiza mbere ugasanga bigenda nabi cyane yego mm. kabisa sinzi rero ko ibyo biri mu gihugu cyose kabisa nk'abajejwe nyine ibintu by'amabanki eh, iyo babonye nk'abagwizatunga ababanki hino mu ruyigi baduga hiyo kabisa baraba ukuntu bose bahereza inoti z'amajana atanu turazikenye none ubundi inoti mukoresha mwahora muzikura he muri posita bimwe byiva muri posita hano nyine na hano turafise ibiro bya posita mugabo naho ugiye urabaza inoti z'amajana atanu ntiziboneka bakubwira ko ataziriho muri rusange ntaziriho kurema ntazihari mm. inoti atanu ni umuzi w'ibuye ni umuzi w'ibuye ku ironko umenga uratomboje twe mugi bujumbura turaziriho twebwe natwe rero turimo turatera akamuba turariyo ngorane turema kandi nari narigetse kukivuga iriho iyo none gusa iriho iyo inyabitsinda aha muri nyabitsinda rega n'aha mu ruyigi ni mu ruyigi nahone nico kimwe nahone nico kimwe ubwo na cyane cyane nga nyabitsinda meze niho ndiko ndavugira na cyane cyane kabisa ati yijana n'inote majana atanu ntaziboneka kabisa mm ego sawa Nihambire ehm, kuri radio sange mukomeze witeze guteka abagenzi ego murakoze cyane eh, abakunda mm Halo Ego ni sawa namwe Sawa jini niyo ngabe Berikimasi wo mwarutana komine ndakayose umutumba rutoke. Berikimasi muradutelefona cyane murutana ni byiza. Murakurikira isanganiro. Mhm. Kabiri muri kunyifana kwebasha umutumba kwebasha kumfasha cyari kure n'ukuri turakuma aravuga akwira ningo. Berikimasi ndiko ndakumva kabisa. Eh? Sindiko ndumva neza ivyo uvuga. Uvuze ngo? Mhm. Kunyabana wapafasha Halo? Halo. Ni Alex ngarutse. Alex ni sawa. Yego yego. Hari indi nkuru utaduhaye. Indi nkuru. Mm. Dukuri mu tubarize muri berebe. Mm. Hari inoti z'ibihumbi icumi cyangwa za Mm. rimwe na rimwe ushobora kuyakira utabizi ugasanga tujya tuntu tudusonga duto duto nta turiko mm. rero umaze kuyiha ubundi nawe akayanga mm rero hari n'abavuga ngo nubwo woyijyana muri banki kandi naho tuba dukiri nshyashya ngo ntibazakire none bayanka kubera ubahaye inoti itari iyo mugabo urumva iba ari iyo mm. mugabo kubera tujya tuntu tudusonga usanga rimwe na rimwe usanga ataturi ko baradukuyeho mm. rero hari uwiha akanka kuyakira kandi nawe warayakira none ninde aba afise ukuri muri mwebwe babiri uba afise ukuri mm. koko rero mwokutubariza muri berebe mukumva berebe nayo ikintu ivuga ko kuko ari uwihakata kugira ngo no muri banki ntayo bakiye umva rero baba bahaye za noti zitari zo za magendo oya ntiziba ari za magendo mm. ziba ari nyine n'abandi bose basanzwe bakoresha mm. rero urumva wowe wayakiriye ukayiha mugenzi wawe arabera tujya gusonga akabona nta ko agata agatavuga ngo ni muri banki ngo ntazo bakiye mm. rero nuko mu tubarutsa muri berebe nabo icyo baba babivuga ko sinzi niba numvise bavuga ngo no muri kopeki ngo baba batazakira none namwe mutujyanye muri banki aho mukoresha banki cyangwa koperative ntizakira koko nk'ubu nkajya nta birebere bivuga ko kuko nta banki nta mafaranga mfise njyana muri kopeki izo noti nyine izo noti bariko baranka uzijyanye ntibemere mu banyagihugu bato bato nibo bazanga mm. rero nk'ujyanye nko ku ibutike cyangwa muri ko muragura nk'umuntu nk'ibindi bindi rero agaca yanga mm. rero mutwaribe muri berebe icyo babivuga ko nabo nyine ko baba batabyemera tumenye abarundi icyo dukora sawa murakoze yego yego kandi muduha mukozwe n'ukuri sawa alo ni sawa ni sawa umeze neza yego umeze neza kandi muri bande Jenica Ntana Osikari wo mu ntara ya Ruyigi mu Ruyigi mu mutima Ruyigi na Rutana n'intara intara zitwumviriza cyane kuko telefona rwose yego yego amakuru mutamenyereye twe mu ntara ya Ruyigi kubera gasoka ari kakenye cyane kubera izina kanyito kinwa kubera izina kumwe bitwa birahiyo ni icyayi kira nk'imwe mu Ruyigi mu ntuze mu bwacu bw'uruho amakiyosike baruga abantu icyayi Mm. noneho babagira kubera kitari cyayinyeye bati isukari yarakenye mm. none sindi ngiye muri sose mukumo turabira isukari eh, kandi ni makuru kandi mutamenye twatakaje ubuntu muri gashushu yatakaye gute umuntu umuntu yarese muhira ariko umugoroba ari muhira none yataka bamuronde baramubuze hari ryara ariko bakanengwa iheza mwararondereye mm. eh, hose bararundi nibo bafashe umuryango wose wabo barabatwara mu gaso batakora amatohoza barondera mm. urumva baracarondera baracarondera mugabo ntaraboneka eh, ni ukurindira ko ntawe umenya ibiba byashyitse ibyo ari byo nicyo gituma habanza kuba amatohoza yewe nibo bacagerageza sawa oscar yego sawa sawa nagize neza halo mm. eh, tukuze mu cyaguzo sawa umutumba n'umuvuduko agatembera mu gisagara dukunda kumva nabi nabi eh, kuko iradiyo ubu mwarayikoze neza uyumvikana amatwi neza ubu muratwumva eh, turumvikana neza cyane igena ku aho ni sawa yego mwakoze murakoze mhm. halo amahoro muri bande turi n'ibweru mu ntara ya ruyigi ibweru mu ruyigi muri bande eh, manweri ndayisenga manweri ni sawa ni kweri imeze neza imeze neza yego hmm. hari amakuru tutamenye amakuru mutamenye ni aya uyu butoye itomo yagiye kuvuga icyerekeye izo noti z'amajyana atanu n'iz'ijyana Mm. na twebwe uri kuracuruza ibintu ntura nk'ababisubiza abakiriya mm. bigatuma ibintu rero bica bidindira mm. eh. sawa mugenzi wawe yari yagishikirije ego na erike mu yongoza ati manuel nturoze uramwibagira nabi utayitoma sawa ci basanga ini bogisi sawa urakoze sawa halo Alô? tukabyibagira tukanamara imwe twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyo Alo? Alo? Alo? fanure ningeso satugejeje kule twame twamiza ku mutima twamacakwiri ataaso tugeza dukwiye kurwanira alo sa sabwe kunya abantu alo alo yego ndakumva ndabizi ikibazo cyerekeye kunya abantu mhm. washaka umukuru igikorwa bafashe cyakibya inoze mu nzu sabwe igikorwa bafashe nacyo kunya abantu hama n'umupolisi araza mu nyuma y'aho abantu baramufata runaka bamwishe ni mu y'aho umupolisi yaciye arafa ingoho hasi ingoho hama abanyakigoshe bariruka bashikaza yuko kweri perezida kwiyoraba kweri kugira abasuma kweri babahariye kugira nari amahoro mu nzu kwe ni ukuvuga ko abasuma babarembeje cyane kweri cyane bata none barabahagarika murabahagarika barabahagarika cyangwa igipolisi baba n'abasunarira mu nzu muhora mubafata eee eh, twambaye uri kumvana byari ku gatandatu umugabo mwiza amaze gushika mhm. hama abanyagihugu batimaka bamwishe nyamusuma yego nyuma yaho umukozi acaragirana acarasa ingoho mm. bacamanza bariruka mm. birukiro hama mu nyuma yaho baca bugura inzu baca bamunyegezamu mm. Alo? Alo? Alo? Alo? wi amahoro ni hmm. ninde tuvugana ni niyo nkuru ja muri province ya ngozi niyo nkuru ja ni sawa yego ni ukuri turashima ngozi havugwa make ahubwo ni ibintu bivugwa hmm. mutagera mumenya yego nibyo dushaka kumenya ibintu by'ikoreshwa y'amafaranga ya leta mhm. yego ni ukuvuga ni ukuvuga mhm. ibi bigo leta iserukira biri nko mu maprovensi yose ibyo ni nk'ibi amashuri amavuriro amakomini mhm. eh, bari kuraba ngene batunganya intunganyo nshyashya mafaranga ikoresha leta mushaka kuvuga iki neza na neza aribwa amahera yo ku mashuri haba no mu makomine mu mavuriro mu mashuri no mu bitaro eh, yibwa n'abandi abatanga amaraporo ni ukuvuga ko batanga amaraporo atariyo ni ukuri baze barabe izi raporo zitangwa mm. harimo amahoro menshi mugabo si amahoro ariyo mm. mwebwe muvuga rero yuko batanga ibyegeranyo bitandukanye n'ukuri yego hama baje kubiraba yuko byatanzwe mm. bagaca bashingira intahe eh. baba babona ibyanditswe bihuye n'ibyo bariko baravuga oyaye ntibimeze neza mukuri ariko bo n'ibyo babona bobo abaje kubiraba n'ibyo babona ntabaje kubiraba babona bihuye n'ibyegeranyo biba byatanzwe babona ko ari ibyo mugabo si byo none mwe muvuga ko atari byo gute leta iribwa turabye ah, ingene kuri teri ingene bimeze hamwe n'iraporo zitangwa amahera yarungitse bagasanga yose yaheze neza mm. mbere bakajya no mu ibeni mm. ego utanga akarorero mugabo nawe ufuye kuvuga ibintu gutyo nyine akarorero ah, mm. akarorero ah, byari byiza ukavuga mugabo si byiza ku radiyo murabyo turondera kugira tubibamenyeshe ariko rero nawe uvugiye muri rusange nta cyemeza ko ibyo uri kuravuga ari byo nibyo ubu si ibyemezo ibyemezo hmm. ni usanga umengana amahoro mu maraporo atangwa kandi atari ndumva rero yuko nawe imvugo yiwawe idatomoye iratomoye hmm. neza cyane uvuga uti rero bazokora amatohoza basi barabe yuko ibitangwa n'ibyakozwe barabe ko bihuye yego ni ukuri hari igihe n'igihe baza kuraba bagasanga ibintu bimeze neza mugabo atari byiza rego mm. ni ukuri sawa urakoze rego ngaho w'ukuri arangwa n'ibikorwa izo muteza imbere ni igihugu ciwe umugabo w'ukuri subirwa yicaye Halo. Halo. Eh, ni mahoro. Ni sawa. Eh, murakomewe. Yego ni sawa gute namwe? Ngiye na twe ni sawa. Ninde tuganira? Ni Nosa. Nosa. Yego muri. Nosa muri yige n'amahoro. Yego n'amahoro kazi sawa. Mhm. Kagiya cyu avuye hakurya Tanzania. Sabwe? Umuntu avuye hakurya Tanzania. Siniko ndakumva. avuye hakurya Tanzania avuye Tanzania yego iyo ariko araduru hari abapolisi usanga bateguye inzana bibiri bibiri hmm. ikimenya ayo mahari yakiraje rero bose barayakabura none bayabaka kubera iki ubizi icyo gihe ngo tuvuge ngo turobera ngo ducange bibiri ngo kandi ngo tugomba amashiringi ngo amarundi hmm. ntawe dukeneye hmm. yego eh, kandi ashobora gufata nabi rwose uko yafite waze kuyabaha bakubwira ngo ucukume ngago turakuyirigwana eh. none ni rese ugira murengane mutegereza kubaha ibyo bihumbi bibiri eh, bakabafata bibiri bibiri by'amashiringi none baba babitumwe n'abashefu babo nawe ntawe usanga ariho nyine bategereye nyine ngo zana bibiri bibiri mugabo ntibatiwa n'ikindi cyerekana yuko turi eh, muyabimye eh? naho muyabimye bica bigenda gute baca bavuga ngo tuba tukumanitse ngaha ngo ubone upfa eh, ni ukubiraba mukabishikiriza ababatwara ni nawe ngira bari kubarapfumba e sawa murakoze ikiganiro gisigaje iminota itatu gusa umunywanyi wundi ku murongo waro ni jackson mwakira jackson gute eh, ni meze neza ni sawa bukebuke kwera hayagwa amaki hiyo asha imwakiro n'ingorane y'igitoro igitoro mm, ni hose ni muyinga wapi tugiye kunywesha bavuga ngo cyaheze mm, kiriyo ho mbere nta ntikibaho amasitasiyo yose bayafite amahema eh. ubu twirirwa twicaye mm. ubu nyine irasiyo yabuze nyine byanse sinzi ukuntu kwera ego ni ukubandanya turindira angira kiri mu nzira jackson mwakiro n'abandi bose bagiye baragaruka ku ngorane eh, ziri ko zirategwa no kubura igitoro undi munyuranye ku murongo alo alo alo alo ni impore ni impore ni impore ninde tuganira aje abanyitwa aroni ngaha mu aye ni sawa ntaje nisawa kweri usigaje umunota umwe kugira utumenyeshe ibyo tutamenye ibintu ngomba mvuge ngaha mukayungura kukibonekeje mhm. ni ikintu cyo gucandaga abana mhm. asha hamwe umubyeyi agenda kabiri gatatu abura hasha mhm. abaganga bo ngaho mukayunguzi yego hasha niba ariko barakora kweri ku gihe kweri twebwe turabagara kweri nawe bavuga ngo zabuze njyanago ziriho baca bavuga ngo barisunze bakaca bitahira ngo barashonje eee baca bata bashonje ngo barisonze aja umukuru w'igihugu mm, mm, aja mm. nahagurukire kino kibazo bwamugaye ngo zikiraduteje ubukene kubera n'abakuru b'iryo vuriro barabizi aja barabizi barabizi ngaha aja ngaha ngo zikweri byasize byasize ngaha aja none abantu bacandaga mu kayongozi barashonje gushika aho bareka akazi aje bace bagenda bace bagenda kweri none babaye iki sinzi sinzi kweri hanyuma rero mm. aje hariho n'iyi n'ingorane yibonekeza mhm. yo kugira ababyeyi bafise inda mhm. babaca amahera kugira ngo bapime mm. uyu uraraba neza babaka amahera gute bababwira gute kayongozi aroni niwe twari ko turavugana ni nawe munywanyi asozereye kino kiganiro cy'uno munsi isaha zitatu zibura iminota ibiri gusa mu kanya munaza gukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi ndabibutse ko ikiganiro hari cyari iwanyu havugwa amaki François Kimana niwe ariko aramfasha mu buhinga bw'ibyuma Francine Ndehobwa ni jenali kuri mikoro nkabashimiye abo bose bashoboye kutwakura kugira batumenyeshe inkuru tutamenye aho baherereye mwese ijoro ryiza